kaks meest tõmbasid litsimajja. Läksid litsimajja, viiskümmend krooni pappi ainult. koputas turvamees tema ukse lahti. Tšo nada? Tšo можно за пятьдесят крон? Че можно? Идите в кустах, сосите друг друга и... И все. Läheb mingi aeg mööda, jälle uuesti Litsimäe ukse taga. suur koputus, samad mehed. turvamees teeb ukse lahti, vaatab täpselt samad mehed, no tšo, tšo, tšo, aplatita kamu, ah. <laughs> vähe nalga oli, aga